marka simore ɗiɗi balɗe seeɗa caggal mum o arti kafarnawum yimɓe ɓe nani amona galle ɓe ndenti haɓe mbatti ɓittodirde hay damal ngal rewatako o woni habdude ɓe konngol allah ngol woodi arɓe ina gaddi boofo mo worɓe nayo nguundi kono ɓe donki yettindemo yeesu sababude diɗɗal ngal ko ɗum waɗi ɓe juli bildi ndi e tolno makko ɓe ndewni boofo e wuddere hee tawi ine lelna e sekko ndeno yi hoolare mabɓe o wi boofo o bandam bakkatuji ma jafama sariyankoɓe jooɗinoɓe ɗon ɓe goni miijade ɓerɗe mumen holino o gorko haalde ɗum o yenni allah holi bawɗo yafade bakkatuji so wona allah o faami ɗone ɗon miijoji mabɓe o wiɓe holi ko waɗi oɗon jogo miijoji baaɗini e ɓerɗe mon wiide boofo bakkatuuji ma njaafaama e wiide ɗum umma ƴettu sekko ma njahaa holi heen ko ɓuri weebde kono mbele oɗon ngannda ɓii neɗɗo o ina jogii e aduna baawɗe yaafaade bakkatuuji boofo moɗo wiima umma ƴettaa sekko ma koota galle mon ɗone ɗon boofo o ummii ƴetti sekko mum yehi taw yimɓe fof ina ndaara ɗum kamɓe fof ɓe naji ɓe ngoni e yettude allah aɓe mbiya min meeɗa yiide ko wayni yeesu rutti kadi to daande weendu to yimɓe fof gone arde e mum omo waajo ɗumen ɗo yahata ɗo o yii leewi ɓi alfe ine jooɗi e yoɓirde juuti o wi ɗum rew e am leewi ummi rewi e makko yeesu woni ñaamde e nder galle makko rendinoɓe juuti heewɓe bakkudinoɓe jooɗi ina ñaamda e makko kanko e almuɓe makko saabu yimɓe hewɓe ina ndewno e makko sariyankoɓe jeeyaɓe farisien ɓe ji yeesu ina ñamda e ɓen yimɓe mbi almuɓe makko ɓe holi ko waɗi hombo ñamda e rendinoɓe juuti kañumen e bakkodinoɓe nde o nani ɗum o wiɓe wona celluɗo sohli cafrowo sohli cafrowo ko ñawɗo addanimi noddude fewɓe addimi ko noddude bakkodinoɓe almuɓeɓe yayaɓe e farisiyen ɓe ina koratno e nder ɗum ɓe gari ɓe mbimo holko waɗi almuɓeɓe yayaɓe e almuɓe farisiyen ɓe ina korateɓe maɓe korata o jaabiɓe o wi beele dambooɓe ina mbaawi hoorde tawa jombaajo gorko ina wondi e mumen e nder sahaa mo wondi e maɓɓe o fof ɓe mbaawa hoorde kono ma sahaa ar ɗo ittete e hakkunde maɓɓe e on saha maɓe koor hay goto ɗakkata fallare hesere e wutto kiɗɗo nden fallare hesere nde ñortat wutte kiɗɗo o ceekol ngol ɓeydo te kadi hay goto lowata ndiyam resen kesam e sumalleji kiɗɗi nden ndiyam resen ɗam fusatɗi kanjam e sumalleji ɗi foof ɗi mbasde lawol gotol ndiyam resen kesam loowete koye sumalleji kesi waɗi ñalawma fooftere gooto tawi yeesu ine feccita kologal almuɓe mum gone ittude cammeje e laawol ine mongo e nder ɗum farisiyen ɓe mbimo ƴeew holi ko saabi almuɓe maɓe ene mbaɗa ñande ñalawma fooftere ko sare o haɗi o jaabiɓe o wi mate on meeɗa tarade ko dawuda waɗi nde heyɗi sohli nguura kañum e yimɓe mum mate on meeɗa tarade nde o naati e galle allah he e jamanu hoorejo yettinoɓe sadak biyeteɗo abiyatar o ñaami mburu cakkaɗo o o rokki hen yimɓe makko ndenni dey sariya o yamiri ñamde on mburu tan ko yettinoɓe sadak ɓe o wiɓe kadi ko ñalawma foftere o waɗa gam neɗɗo wona neɗɗo waɗa gam ñalawma foftere o hono noon hay ñalawma foftere o ko ɓi neɗɗo o woni joomum